Bilih diwaji mundut priksa dumateng dasa kula awon tanpa werni, kula menika ugi jejering Narendra. Panjenengan ugi jejering Narendra. Kula nuwun. Nagari Parang Gupita ingkang kula lenggahi. Ingkang sampun sudya mestani, kula dijuluk Prabu Kurambana Dewa. Prabu Kurambana Dewa. Kula nuwun, Prabu Kurambana Dewa. Wonten wigatos kados pundi anggere Prabu Kurambana Dewa keparang rawuh wonten negari Bindarata. Nuwun keparang monjo atur sedalem Kanjeng Diwaji. Kilihun sing lepat atur kula samangke. Kaparenga diwaji mluberaken samudra pangaksama. Mbun dados menapa? sowan klursu dalem kanjing diwajing pisan nyaosaken sembah pangabekti kula tampikan kanthi gumbiraning manah kula petelaken jaja kendel sami-sami ingkang dungkap kaping kalih katem to lampah kula piyambak mun pisan sowan kula kautus kadang kula sepuh Narendra ingkang jumeneng nata wonten nagari Tamang Madya Raja Gandarwa ingkang ajejuluk Prabu Kala Durgangsa. Panjenengan kautus kang raka Prabu Kala Durgangsa Raja Gandarwa negari Tawang Madya. Nggih. Eh, eh, eh. Yen mekaten panjenengan menika Raja Telukan. Sanes. Sanes Raja Telukan. Yen namung saben kala mangsanipun kula nyaosaken bulu bekti wonten negari Tawang Madya menika. Oh inggih. Badhe walih bilih raja telukan lingsem panjenengan. Iye pancen kula menika raja isinan kula menika. Lajeng wonten wigatos kados pundi? Sowan kula kautus Koko Prabu Kala Durgangsa ndikake nyaosaken pangabekti. Kula tampi kanthi gumbiraning manah. Minangka pamungkas sing atur kula sowan kula kautus Koko Prabu Kala Drugongso. Dikaken ngebun-bun ing janji Jawa sonten, ingkang sowan kula sedaya nglamar. Tiningku kula lamar senes abdi dalem jeplak langak lemundring ceti pingitan serimpi bedoyo sanes. Kajawi putra dalem kedaton, pidhatun Edining Kencana ingkang kekasih semaning Ayu Dewi Andayawati. Mawantu-wantu panuwunipun Koko Prabu, kasuwun kaboyong dhateng negari Tawang Madya sedya dipun pundhut garwa Koko Prabu Kala Drugongso minangka garwa Prameswari Pilih panjenengan dalem diwaji maringaken kanthi lenggono ing penggali kagungan pamundhut menapa minangka dados basaning manudya Pilih namung ngemungaken mundhut Mas Pitis Raja Brana peni peni raja peni guru bakal guru dadi Sutyo Miwahiduri Kula aturi ngendika nadyan sakjung sak berarti kawula badhe minangkani Estunipun koko Prabu Kala Drugongso menika Nalendra Berbondo Berdunya Bandusdana. Milu pilih panjenengan dalem diwaji maringaken. Keng putra kula boyong dhateng negari Tawang Madya, panjenengan dalem kagungan putra mantu koko Prabu Kala Drugongso. Mboten badhe angasoraken kami bawanipun diwaji, kaporo saged ngluhuraken kami bawanipun diwaji. Bindoroto. cekap semanten atur kula diwaji monggo keparengu kula tur menggalih atur kula anggere prabu kurambana dewa haun kula matur nuwun sanget kelayan kersanipun ingkang raga prabu kala drugangsa sudi badhe ngukup jiwa raganipun yoga kula inggih nanging dadosna kawuningan sak deringipun panjenengan rawuh wonten negari bindarata estunipun yoga kula menika sampun dados pengelamar para raja sewu negari saged kula aturaken negari kula Bindarata kados dene banjir mangsi sarah gelancang suraos sing namala saking manca negari sedaya badhe gayuh yoga kula inggih ingkang mongko yoga kula sampun kula tanting dereng purun nglampahi mineng dening priya mila wedal menika kula kepeksa dereng saged nyaosi keterangan prayogi yoga kula kula tanting menawi pancen purun kula semanggaaken mila kula kepeksa nyuwun wekdal saklebetipun eka warsa dumugi dwi warsa bilih yoga kula mangke purun kaboyong dhateng negari Tawang Madya kula semanggaaken nanging bilih yoga kula mboten purun sampun ngantos dadosaken cuwaning penggalih tentu mboten saged kula nyaosaken Jagadewa Bathara yen mekaten dinten menika kepeksa kula dereng saged angsal keterangan angsal damelan botenipun kula dikaken ngentosi salebetipun eka warso dumugi duwi warso, pinggi eka wijalaning setunggal duwi kalih warso taun yen mekaten sumados kula ngentosi setunggal taun dumugi kalih taun menika kemawon dereng kantran yen kula angsal damel ingki awit yen yoga kula mboten purun temtu mboten badhe angsal damel wah meniku gedangun sanget diwaji cobi kula tri menggali saking negari tawang madya dumugi negari bindoroto meniku lampah kula tebih sipeng kula wonten trenging samudra kemawon setengah wulan piyambak meniku lajeng telas uragat pinten kemawon meniku musono dubu gining temah mboten wonten rembak ingkang gumathok Menapa lajeng diwaji mboten menggalih suwan kula ing tebih mekaten wau. Mekaten wau kula semanggaaken namung panjenengan kersa ngentosi menapa mboten. Kula raosaken sabdanipun diwaji menika namung awon sirnanipun nampel penglamar kula. Diwaji Suwan kula sedalem diwaji menika mboten kok namung kandhek duta kengkenan nanging sampun dados duta ngrampungipun Belum mboten perlu kekadahan pangandikan medal menika diwaji namung kula caosi mergi kalih maringaken menapa mboten cekap ngaten kemawon. Pilih diwaji maringaken kagungan pamundhut menapa jer gumlaring jagat wonten badhe kula sembadani. Namung belakan kemawon. Alit rembakipun dipun damel angel ageng diwaji mboten maringaken teng putra. Kulo boyong dhateng kali Tawang Madya. Nadyan suwan kula wonten Windoroto tanpa kontra tanpa ganti. Sagah kula ngatosaken samudra ludira negari Windoroto. Jaja muntap lir kinetap. Nitra kocak ngundaran dir. Oh. ngidep nyomangala cakra krot kanang waja ningis ningis pindho lan deping krisula semengko jaja bang mawinga-winga pangaksama Kanjeng Rama Diwaji. Nuwun kaparingipun putra dalem unggul pangendika dalem Kanjeng Rama Diwaji. Badhe mangsuli dhateng raja menika. Ya ya to nggih nanging aja nganti dadi pasulayan. Oh nggih yen saged yen boten saged nyemanggaaken menika mangga. Prabu Kurambana Dewa. Sadurunge akeh-akeh rembugku kelawan kowe luwih dhisik aku nyaoske pambagya. Raharja Pratamana Praja Bindarata. Iyo, bangis tumurano sambe kulo Raden. Kabener opo kelayan Kanjeng Diwaji? Opo kuwi abdi dalem? Kuno kawan kinasih. Opo abdi dalem semut gatel? Ora tinimbalan kok marekutuk maju ngursuh dalem Diwaji. Mas padakne marang aku katon jojo bang mawingo-wingo. Aja kowe duwe panduga ingkang ora-ora. Mengerti yo iki putra dalem Bindarata. kadang taruna kakang mbok dewian dayawati aku andaya kusuma kepara istu menika putra dalem diwaji kula nuwun inggih mila mekaten ana wigati apa merpeki marang aku aku midhangetake aturmu purwa madya wusana purwa tekaning madya becik bisa dimidhangetake urung talingan nanging usanan. atur mulungso dalam kanjing diwaji ndak midang takdir rumongso kalau disebit-sebit talingan anggap gue bakal gawe rusak negara ing bindoroto dianggap wong bindoroto orang-orang wong kang kesinungan kapaliran kang linuwe sumudyo mamerake kadedayan ngungasake kapaliran ngono negara bindoroto katitik tetembungan mustyo gawe dredah ono negara bindoroto jagat dewa batara sedyamu kepiye Raden Gampange kowe tumeka praja Bindarata bakal nglamar Kakang Mbok Dewi Anggrewati Iya Sejatine Kakang Mbok Dewi Anggrewati iku purba wasesa dumunung nang tangan Kanjeng Diwaji marengake Kakang Mbok kersa diboyong menyang prajamu nanging yen aku kuwi balimu ora oleh gawe Nadyan kakang mbok ora kersa diboyong menyang prajamu, Kanjeng Rama diwaji ora maring aku. Yen aku ngurungake bejo awakmu bali bisa entuk gam. Mula kang saka iku kowe kudu rembugan karo aku yen bakal gayuh kakang mbok Dewi Andrewati. Kepasang yuk yo yen rembugku ming karo kowe. Prayoga ulungno Dewi Andrewati kuwi dipenjaluk apa bakal tak sembadani. bakal pantrangan marang kowe. Kakang mbok tak ulungake lan orane nanging ora ana kene papane. Metu pagelaran jaba. Ora antara suwe mengko tak tungkas sing dadi lagu. Tinggal kowe bakal nampa keterangan ingkang trewaca. Sampun dadosaken keparingipun diwaji. Kula kedhasar bakal yang putrawan pegelandang jam. Kula semanggaaken nggih. Radenan jauh kesemua jauh kesuen Ngon kuangan ti orang pagelaran jauh tinggal dudu lagu orang nganti ganti waktu nunggal tapak tak tungko sing dadi lagu babu nyuwun tambahin pangestu diwaji kula ngentosi kang putra wonten pagelaran jawi. diri akan sugeng tindakipun anggir prabu ojo kesuwen ninggal tututono, tono kusumo iya ya orang-orang aku cidreng janji kirang bejanipun negari Bindoroto badhe dados sungsang bono balik amargi saking pangkartinipun Arendra menika wau ingkang tinggal badhe ngumbar katigayan nuruti harganing kanepsut kados pundi yayi kawistara bilih Arendra menika wau kasinungan kaprawiran ingkang linangkung Mila ingkang menika kula nyuwun senjata pitulung dhateng Yayi. Tata tentreming negari Bindarata kula semanggaaken Yayi. Kaparengo Yayi ngunduraken Narendra menika. Syukur bejo sewu saged dipun unduraken serana rembak ingkang sae. Namung bilih Narendra menika wau badhe ngasaken kaprawiran kula semanggaaken Yayi amrih dados sarana tata tentreming negari Windarata. Nampi dawuh dalem Koko Prabu. Mboten badhe silak. Sedya kula sagai. Mapan menika kula netepi darmaning satriya. Kewajibaning satriya kedah brasto ambek angkara murka. Nadyan to tuwuh dhateng pundi kemawon. Mila ingkang menika kapareng lajeng rayi paduka nyuwun tambahing pangestu. medal jawi totos dianing ayudo ndiri akan sugeng tindakipun yayi istiwo nyewun pengis turum waji kepareng kulun ndiri tindakipun kanjing paman istiwo anggir gadu koco ndiri akan sugeng anggir andoyo kusuma momentun jobo budal lopor wadiyo bolo supaya totos dianing ayudo mbok menowo narendro iki mbebayani kabeh para kadang sentana supaya rumeksa tata tentreming negara aja nganti narendra iki gawe rusak negara bindarata lho resta ing dawuh kaparengo kanjeng diwaji putra dalem medal jawi toto jan ngayuda aja pegat marang kaprayitan kawula no, non no, no, no, no, Patis wala dentos menuga metu njaba tata jian ngayuda. Nuwun istaken dawuh nyuwun tambahing pangestu diwaji. Kaparing abdi dalem medal sami totos diaring ayu ingkang prayitna eh to oh to titi purna sabdaning narindra nglenggahi sabda pendhita ratu sabda wardining pangandikan pendhita temen ratu gedhi pangwasani kinarya pratana sabdaning narindra sawando bisa kawulo sak negari kalamun sabdaning pandhita sawando yektitan kena ulawali kadya tirta kresna tumameng Sastra Seta. Kabar sang nutus jagat datun jelek medak saking pelenggan. Kinarebek sang ngabdi dalem anggung cedhi bocah para gusti. Karengganing busana pating glebyar pindho panten binoyong boyong kawuryan. sing kajuwangan Batan kala dal sak mangke sarta kesetipun para priya tuwin mundhak para satriya Kusumane ngayu Dewi Anjeyowati kalangun cinodro kain danilo wis dasar kodho dudu pucaya rekmo datar lukang nandang kucimo Kedanane gilar-gilar pindo kencono sinanglik, Dedek ya diksemu pidekso Kalam kaji gerakan yang ingkang Lemo batang ketingal, kuru Kalam kaji gerakan yang ingkang kuru Butuh ketingal, kelembang senajan kasih jiraken yang kang inggil tunggal kecendhek lamun kasih jiraken yang kang cendhek boten pinggiling tetep piatik ngiringin susang kulatan damar kanginan dasar pangawak banyu ngoyo tejo rikmo memak ngembang batung ireng melesem wiju sesino miro pindo tinoto Mung mungbing sakinggiling laraban katon pating celaken tu laraban ilo cendani grono ngurungit katon mingis-mingis rudik anyuduk turi nekro bawang sepukul katon kucak lindri-lindri idet kumengeng tawang timbun jahit nanggal spisan kini potlot katon gawet. pangarasan gren sakjuing alati manggis karengat semu cupet ingkang ngandhap paranggene kinarwa ngendiko datang sewet wajo pindho tetes sing tirta pasanggan malang nyangkal putung karno sepiping kaya jamur kuping jonggo ngelung gadung widanganan raji mas aston dengklang gendiwo gading driji muncuk rikaton angrayung kenoko dening ngutur Payu payudara nenggih nyengkir gading tangyuk bento bangkean alun kemit ampiane muncuk bungking kulanukan gangsir tungkak bunder kaya den bubut jejempolaning suku katon rintik-rintik pindha tinata kaya sirai lo dasar wanudya ingkang luruh pasemone kasimen watak pantu angayomi sangganing para kawula datan bitaken dhateng soma samaning dewati batan mukal sinuyudan sangganing para abdi Kerilinggo-linggo busananiro pating gelebyar, pating paluncar, nat kulos manten, panganti kunjul ingkang rama saking panang panangkilan datan latawis dangu wonten pratandha ingkang rama kundur saking siniwaka sigra tegak saking palenggan anapak kundrinya ingkang rama saking panang kilat. mendak-mendak dina putra silani rupindo soto manggih krama kang katyuping samirana amri segar kadung bungas kandaning puspito kula wonten madya padha Kanjeng Rama nuwun kaparwa putra dalem nyaosaken sembah pangabekti mugi konjuka sandaping pepadha iyo ya nggih tak trimo pingaturake pangabekti amung pengestuku tanpa lono Kapundi mestaka kita dadosa cimat sabdanipun Kanjeng Rama diwaji nuwun kaparenga ingkang putra cumadong duka nyuwun priksa rama kondurange datun randhat wektalipun boten saenggo padatan menapa to ingkang kapenggalih wonten salebeting panangkilan kanjing rama oh anak kungir bocah ayu katuna godhong lembayung kaya tak remet-remet marmani wong atuwa sira kundur ngedaton randhat wektune ora kaya padatan ana siniwakan pun rama menggalih bab rengkaning praja bindarata kurang bejani bindarata bakal dadi ajang pacakara Romo, cimat punggen kula kaparenga putra dalem nyuwun priksa ingkang dadosaken rengkaning praja menapa rama Kowe kudu arep mangerti. Kula nuwun nggih. Dadekno pangertimu nggih. Ining dadek kirengkaning praja ing Bendarata. Ora ana liya ya mung kowe nggih. Jagat. Pilih kakale kula saged ndadosaken rengkaning praja. Tiang awon kangge menapa kapecah ana kula nderek rama.